Eta horren äh, sedia, bi hitzez duk uh, äh, bat äh, ikerketaen, ikerketaen garatzia, uskal ikasketen uh, unguian, uh, formakuntzaen garatzia, uskal ikasketen unguian den jakitatiaen barreatzia edo, edo, edo zabaltzia. Voilà. Eta ordin bon, uskal, uh, uskal uskal herriai lotuik eta uskal gizartiai uh, lotuik lotu gien ordin eh, ikerketak eta gogoetak tuk horren eh, garatzen. Administrazio kontseidu hortan edo batzak nagusi hortan batun uh, kide desberdinak. Uh, nola utatiak dira hor uh, kidetza ziek duziek galde egiten sartzea? Ordin, um, ehm, bojakin behardik aurten uh, eh, kanbio tipi bat izan dela, aurten artino, ordin uh, administrazione hortan, eh, basia ordezkai bat eskualdeka, ordin, bon, hegoaldin uh, eta eta geho iparaldeko ordezkai bat. Eta hor, uh, aurten hasik, ordin, bi ordezkai tukek uh, eskualde bakotxin, eta ordin iparaldi antako, bagutukek uh, eusko ikaskuntzako, ordin, eusko gauza baiuna, eh, iparaldeko lehen dakaia den Jean-Michel Arrasket, eta ni ordin uh, bigeren, bigeren hor. Odean, guai, uh, ziste eh? pentsu dinat ziste lau no hainitzetan bildu? Euh, berria baita, eh? Bala, hoi berri berria duk, igan ordin, euh, bon, euh, alkarte hoetan oetan bezala, biltzak nagusi bat badu urtin behin, eta hoi igan hastin gunea donostian, eta hor ordin, ordeskai ordezkai uh, berri eta ordin, oai badakia gutaldia nurez osatuik den, eh, gu gutuk, eta bilduko gutuk rebentik haste sumaiteta, ahamaiatz hatxarri hortan eta geho biluko gutuk eh, minimum eh, hiu bete taik. Ide nahi hori sendako hor txartzea? Eh, Bon, badik aspaldi eh, eusko ikaskuntza ezagutzen duta, labon, jakin barbeitu kongresu difentak, uh, eh, diardunaldi difentak eh, antolatzen dutila, geho badik ebai uh, aldizkai zientifiko bat, eh, RIEF deitzen dena, eta bon, deja jakitate hoi baina, hau dela ikerke, ikerlai uh, gazte hor metrizan, master bigarren urtin, edo, edo tezian ebai jakin behardik uh, bekak uh, bultzatzen tutiela, eta horien osko ikaskuntzai eske bai niken tipik uh, eh, tutiat uh, eh, baldintza hobeagoetan, uh, eh, soz lagunguak hor, eta horien beti lotua hoiuken jat, eta dadila urte suma, eta horien bon, uh, bidaz ez nutia, fin, kampun nutia euskal herretik eta aski natualki arra huiantunuk uh, eh, eusko ikaskuntza baiunatik eta eta implikatu gehuago eta habo. Bakizia zer lan ediburuz joan insisten hor aurten eman dezaun? Gehiakusak dira edo? Bai, u, ba, batuk lan zumait deja, deja bidi indienak, zumait eh, eh, aitzinatuko dienak, bon, bat, batuk gehizahan itzna eh, batutuk uh, ikerketak eginik dienak, ikerketa zumait usu uh, lankidetzan eginik foru aldundieki edo, edo, herri zumaiteki, edo hola horrein difentak batuk gutaik uh, hyanen aden eusko ikaskuntza baiuna aipatuko jat eh, hor eh, berezikiago, adibide sumaiten emaiteko, eh, hor zerbait urentu berri bo eusko ikaskuntza tego mm, ekin bait batia, mena bazian euro hiria uh, ziek uh, aipatu duzien bai eba euskal irrati hoietan, eta hoi eusko ikaskuntzatik partitu den uh, ekimen baduk. Eta hoi hor urentu urrentu, urrentu dila, dila haste zumait. Geo hoi, geo jakin behar dike bai badila oai urte bat uh, eh, igantseik, eusko diaspora ebai uh, projeta uh, partitu zela baiunatik ebai, eusko ikaskuntzak ebai uh, bultzatuik, eta hoi ebai haiduk uh, emeki emeki handitzen. Konferentzia difentak ebai antolatzen tik eusko ikaskuntzak, bon, uh, aurtenko egitaraua programa ez duk guano finkatuk, baina hebentik haste zumaite eta eh, jakinaziko, jakinaziko diagu, baduk eh, urte zumaite bai eh, barkoseko herrian konferentzia gogo eta difentak egiten diela eta aurtene arra, duk, voilà. geosari zumaite bai emanik duk, baiunako herriaekin batian, beka sumaite bai emanik genak ikerlai, eh, entako eta hoi biarritzeko eh, herriaekin. En hoi adibide sumaiten emaiteko. Eh? Iparaldea bere usotasunean, beden uh, eh, kondutan hartiaun, eta siburotar bat sartuz gainera. Eta bai, <laughs> haladik. Untza, be eskermila argitzu, eh? Eskerrik hanitz. Eta segi hola, asmozta jakitez, eh? <laughs> Bibai, izan untza.